kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye n'aho mutumviriza muherereye abantu benshi barumva ibizunguzungu bigatuma badasobanukirwa igituma bagize ibizunguzungu hari abadatahura igituma ibizunguzungu bibafata muri kino kiganiro turumva icyo ibizunguzungu bivako umutumire aratuganirira ingene bavura ibizunguzungu turumva kandi n'icyo umuntu yokora igihe yumvise ibizunguzungu umutumire ni muganga Sirire niyo nkuru yanonose kuvura indwara zo mu muhogo n'iz'amatwi Etienne Manirakiza nabateguriye kino kiganiro ndabahaye ikaze yayayaya muntu utumvira iyi urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri mu ntango za kino kiganiro dukurikire bana abanyagihugu twaganiriye batubwira icyo bazi ku bizunguzungu usanga utabona neza mu bisanzwe hmm. aho ni muri cya gihe urwaye nk'amaso uhora wumva yuko ibizunguzungu bivugwa eh, biravugwa iyo ari amaso bakuvuye ntusubira kuzungurirwa hmm. iyo ari indwara zo mu mutwe naho tujya kwipfutsa ahandi ngira ntujuragirike rero muganga Cyril niyo nkuru yanonose kuvura indwara zo mu muhogo n'izo mu matwi asigura ko umuntu afite ibizunguzungu abona isi izunguruka canke we nyene azunguruka ku isi nayo kugabanuka kw'amaraso mu mubiri hamwe n'ugutwi kw'imbere kuba kugwaye ni bimwe mu bitera ibizunguzungu ibizunguzungu ni kuvuga yuko umuntu asiguye neza ukugene umugwayi yumva afise ibizunguzungu nico niho umuntu yokumva ivyo ari bita oreye interne hariho ifise iyo oreye interne ifise ibice bibiri hariho igice gituma umuntu yumva yita cokereni kindi gituma umuntu ashobora guhagarara adatemba ibyo bita ikiribe yitwa vestibule ni kuvuga rero icyo gice cya vestibule nicyo kiba gifite ingorane burya uburuhe bwobwo ntibwoshobora kuba butera ibizunguzungu ego burashobora kuba burushe ukagira ibizunguzungu mugabo si kuvuga ko ari ibizunguzungu nyabizunguzungu babita trouble de l'équilibre ariko ibizunguzungu nyabizunguzungu ni ibizunguzungu bitumwa nuko ico gice ca ca oreille igiterane cy'indani cy'imbere izi ngorane cyo bita vestibule uba uragira turagira n'ibindi bimenyetso biri kumwe n'ibyo bizunguzungu bivuye ku ndwara z'amatwi umurwayi arakubwira jewe eh, sinumva neza umurwayi arakubwira ati jewe hari ibintu bivugira mu matwi y'ibyo rero ucabona yuko ari ibizunguzungu bivuye ku ndwara yo mu gutwi kw'indani bita oriyentera ngo ibizunguzungu biterwa n'uko ugutwi kw'imbere kugwaye bikarira cyane cyane abantu bafite imyaka yisumbuye guhera ku myaka mirongo ine n'itanu hariho n'imiti yindi ituma yuko rebazo rebazodilatateur tugatanga iyo miti mugabo hariho n'ibindi eh, bakora nk'ibintu eh, amamanevre ya kineziterapi kuko ibyo bizunguzungu bisanzwe biva ku bintu byinshi indwara nyinshi bivana n'indwara iyo ariyo mu bisanzwe mbega hariho nk'ibipimo muba mutuma nk'umuntu abituye afise ibizunguzungu eh, tukamupima hariho examen bita examen vestibulaire umuntu akaraba kuko en fait ico gice ca oreille interne bita vestibule gituma umuntu adashobora atena equilibre adashobora adashobora gutemba igihe rero ah, afise izo ngorane za oreille interne umugwayi ntashobora gutena equilibre irakoze radiyo y'isanganiro derakoze isangore iradiyo y'isanganiro derakoze iradiyo ikiganiro ni kansongano kamenya turi kutuganira ku bizunguzungu umutumire ni muganga sirene niyo nkuru yanonotse kuvura indwara zo mu muhogo n'indwara z'amatwi ngo mu gihe ari ibizunguzungu bitavuye ku gutwi kw'imbere kugwaye baratuma ibipimo by'izindi ndwara heza ngo amwungike muri ORL mugabo amaze kubona yuko ah, ibizunguzungu bidatewe n'izo ndwara zindi cyakibaza ati kumbe n'ibizunguzungu bivya muri ORL cyangwa akagira ingorane z'ibivugira mu matwi ingorane zo kutumva cabona ati wewe rero genda kuraba umuganga araba ingwara za ORL biho hariho uburyo bwo kwikingira ibizunguzungu bimeze gute kuvyikingira sinovuga ko bitoroshe